a du guna et et a duguna les le euh, que... bitan zatitzen zila jent hartia eta geho eh, Bai, bai, egiten zila uh, jenten hartin eh, harremanak eta hola. Jentik algar lan nahi tutu behaz sozialki eta be jentik uh, untsa behar algar entzun eta... Eta alde txara? Bat inegalitate hanitz uh, ekonomikoki eta hola, eta denek ez ditugu ber soja bazten, eta ez ditugu ber dretsoak kulturan eta hola behar gynin eh, testo bat ekstukatu eta testua zientzetan enganien zuzun eta behar gynin zuneran eh, zentako zientziak importantak zien eta ekspikatu zentako eh, jente zunbaitek zientziak kritikatzen zien eta hola. Ahaldugu gaiza zunbait kritikatu bena ez zientzia usua.